Sepse Ai Allahu Xhelle ve ala i cili na ka krijue, vetëm Ai është i cili ka mundësi me na e dhuru dritën e cila na e ndriçon rrugën drejt Allahut te bareke ve teala. Dhe përmendëm se nga ky këndvështrim dhe nëse kuptojna këtë pikë e kuptojmi se rruga e vetme e cila na çon tek Allahu Xhelle ve ala është rruga me të cilën është dërgue Muhamedi alejhi salatu vesselam, siç ka thanë Allahu Xhelle ve ala për të dërguarin e vet, Kul, in ihtedejtu fe bima juhi ilejje rabbi. Thuaj, nëse e gjej rrugën e drejt, nëse e gjej dhe udhzohem në rrugën e drejt, unë nuk e kam gjet këtë rrugë vetëm se fe bima juhi ilejje rabbi. Me ata çka Allahu ma zbret mue në, në shpallje. Mue ma zbret në, në shpallje. Pra e vetmja rrugë e udhzimit është shpallja. Andaj edhe jemi tash në atmosferën e pejgamberit alayhis salatu wassalam në fillim, ku e ka pas fillimisht thirrjen fshehtas te shtëpia e Arqam ibn al-Arqam dhe jan mbledh, jan mbledh aty dhe kanë diskutu çështje dhe kanë polemizue dhe kanë eh, bisedue për çështje të ndryshme, të cilat i cekëm disa prej tyre. Andaj vazhdojna me landën mësimore të cilën e kanë mësu sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë periudhë. Edhe thamë që shumë është me randësi me kuptu çka Allahu xhelle ve ala e ka mësu pejgamberin alaihi salatu wasallam, me i mësu shokët e tina. Me i mësu shokët e tina. Prej ajeteve të cilat neve na isharojnë çka kanë mësu sahabët në në këtë periudhë janë ajetet mekkie. Ajetet të cilat kanë zbrit në Mekë. Pejgamberi alayhi salatu vesselam 13 vite ka qenë në Mekë. Pastaj 10 vite ka qenë në në Medinë. Mirpo në 13 vite kanë zbrit shumë ajete, suret e mdhaja, edhe suret e vogla. Edhe një pjesë pastaj ka zbrit në në Medinë. Po, ajo çka dallon prej ajeteve mekkie është se në ajetet mekkie flitet për çka? për Allahun ditën e gjykimit dhe çka duhet me besu besimtari prej hakit të Allahut, hakit të vetvetes dhe çka e pret ditën e gjykimit. Çka e pret ditën e gjykimit. Siç ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah se dy shtylla i ka imani kryesore. Pastaj vin tjerat. Allahu dhe dita e gjykimit. Allahu dhe dita e gjykimit. Nëse njeri di me besu mirë Allahun dhe e di ditën e gjykimit, çka e pret atje? Prej përgjegjësive dhe llogarisë Atëherë në shumicën e rasteve kja e ka besimin tamam si duhet. E ka besimin tamam si duhet. Andaj landa mësimore në këtë periudhë ka qenë që e përmendëm e para ja u ka mësue pejgamberi alejhi salatu vesselam shokve të tij se Allahu është i pastër nga çdo mangësi I pastër Allahu te bareke ve teala është nga çdo mangësi dhe atij i takojnë sifatet, atributet, cilësitë e plota. E plota. Dhe këtu kur tham e plota, kur tham e plota, jo me atë plotësinë çka na mujna me perceptue. Allahu është ma i madh se sa munden me perceptu kokat tona. A është e qartë? Allahu është ma i lartë se sa munden me perceptu lartësinë kokat tona. Sepse e kemi përmendë se Imam Shafiu ka thënë Allahu nuk perceptohet me mendje, ngase është e kufizume. E kufizumja nuk e kap të pakufizumen. Allahu xhelle ve ala. Mirëpo, absolut Çka ekziston e plot, absolute i takon Allahu te bareke ve teala. I takon Allahut xhelle ve ala, Zotit të botrave. Andaj ky ka qenë mësimi i parë. Mësimi i dytë ka qenë se Allahu ka kriju gjithçka. Nuk ekziston diçka. Nuk ekziston diçka në ekzistencë, vetëm se atë ekzistencë ia ka dhënë Allahu xhelle ve ala atina. Çkado që ekziston, atë ekzistencë ai e ka marrë prej Allahut te bareke ve teala, i cili është El Hayy El Qayyum. Ka thënë Allahu xhelle ve ala, Allahu la ilaha illa huwa El Hayy El Qayyum. Cili është kup? A e dini, këtë të gjithë e dini se ky ajet është ma i madh, çka ekziston. Ajetul Kursi. Po çfarë kuptimi ka? Allahu la ilaha illa hu. Allahu është ai i cili nuk meriton të adhurohet përveç Tina. Pastaj ka thënë El Haj, i gjalli. I gjalli dhe kemi përmend se atje El Ewel wel Akhir, i pari i cili s'është parapri me ekzistencë dhe i fundit i cili s'përfundon. El Haj, i gjalli. Dhe prej tina e marrin gjallërinë çdokush. El Kajum, çka është El Kajum? El Kajum është ai prej të cilit çdo krijesë funksionon. Sepse ju e dini fjalën Kijam është me nejt në kamë. Pra çdokush rrin n'kamë duke e marr kët qëndrimin n'kamë prej Allahut xhelle ve ala. Pra zhvillimi jonë, jeta jonë, frymarrja jonë, nuk frymojna vetëm se Allahu xhelle ve ala na ka mundsu me me marr frymë. E ky ka qenë mësimi të cilin e kanë marr sahabët fillimisht. Se na A e dini pse i ka kriju në gjashtë ditë? Allahu ka pas mundësi m'i kriju qiejt dhe tokën me thanë kun fe jekunu, bahu dhe bahet. Këta qiell, këta toka, këta krijesa vetëm me një bahmë. Po pse, kanë thanë dijetarët, për me tregu Allahu xhelle ve ala, krijesave të tina, se sendet mirren gradualisht, shkallë shkallë. Nuk ki mundësi m'i marrë të gjitha për njëherë, po vijnë gradualisht, edhe dituria nuk mirret e tëra me një herë, po mirret gradualisht, edhe Kur'ani s'ka zbrit për një herë, po është zbrit gradualisht dhe shkallë shkallë, pse li nuthebbite bihi fuadek, që ta forcojna zemrën tane në hakin e Allahu tebareke wa teala, thumme steva alel arsh, pasaj është ngritë Allahu mbi arsh. Allahu xhelle ve ala qëndron mbi arshin e tina, subhanahu wa teala, që i takon madhërisë së tina. Jugshil lejlen nehar, jatlubuhu hathithen, ditës e mbulon me natë, ja mbulon natën, pra dita është krijesë, Allahu ja mbulon me natën, që e përmendëm atje që shkenca ende nuk e njef natën si krijesë, po nata te ata si definicion është mungesë e dritës, e që nuk është e vërtetë, e vërteta është se drita është krijesë, po edhe nata është krijesë, të dyjat i ka kriju Allahu xhelle ve ala, sepse thot jugshi, e mbulon ditën me natë. Pasaj ka thanë jatlubuhu hathithen dhe njana tjetra e, e kërkojnë në, në raport të ndërsjellë, vesh-shemse vel-kamera ven-nuxhume, dhe diellin dhe hanën dhe yjet, musakharatin bi emri, janë të nënshtruara me urdhën e tina. Pra dielli, Nuk lëviz vet pa koordinim dikujna. Nuk lëviz pa pa i thon dikujt dikush lëviz. Po i thot Allahu xhelle ve ala lëviz dhe natës i thot dil dhe yjeve i thot lëviz. Ecni, lundroni, notoni. Këtë këto janë me urdhat musakharat. Rrinë nën urdhën e Allahu xhelle ve ala. Dhe shikone çfarë ajete kanë zbrit në Mekë. Se si ja u ka gdhend Allahu sahabeve mendjen e tyre. që me me qenë mendja e tyre e cila mediton dhe mendon dhe nuk rri pezull po zhvillon andaj Allahu xhelle ve ala ka thonë eledhine jedhkurun Allah kijamen ve kuuden ve ala xhunubihim ata cilët e përmendin Allahun në kam shtrit edhe ulur pra mendja e tyre vazhdimisht është në meditim çka mediton Ma khalaqta hadha batilan. Thojnë kët krijim çka e ke bo o Zot s'është për për kot e kot. Kjo ka përgjegjësi, kjo ka urtësi. Andaj Allahu xhelle ve ala i ka zbrit kto ajete që sahabët me me mendue. Pastaj ka thanë Allahu xhelle ve ala ala lahul khalq wal amr. A nuk i takojnë Allahut krijimi dhe gjykimi? të të Allahut janë krijimi. Çka çka sheh syni jon është krijesa Allahut xhelle ve ala dhe ai e gjikon. E këtu një mesele tjetër se na nuk e kena kriju të vërtetën as që e kena kriju këtë botë. Edhe nuk mujna me gjiku na këtë botë. Nuk mujna na me, me të regu se si duhet mu zhvillu kjo botë dhe si duhet me hec kjo botë. Me çfarë kanuni duhet me hec. Kush e kallzon këta? Ela lehul khalq. Ai i cili e ka krijimin Wal amr, ai jep edhe gjykimin se si duhet me me jetue, Allahu tebareke ve teala. Andaj këto ajete kanë zbrit në Mekë por me ka qenë landë mësimore fillestare. Tebarek Allahu rabbul alamin. I lartë është Allahu Zoti i botrave. I lartë është Allahu tebareke ve teala, Zoti i botrave. Pastaj prej landëve mësimore të cilat kanë mësuar sahabët e parë fillimisht shikoni Sahabët këto mësime nuk i kanë marrë si informacione m'i fut në kokë, edhe i, i kije kur të vesë dikush i kallzon, e kështu me radhë, jo. Kanë jetu me këto, me këto informacione, me këtë dije, me këtë ilm të Allahut xhelle ve ala, e kanë manifestu në kokat e tyre, në shpirtrat e tyre, në fizikën e tyre. Kanë jetu me këtë Kur'an, a kur e kanë vetë Ajshen, radijallahu anha ve ardaha, Sif lena Resulallah, alejhi salatu e selam, cilësona neve pejgamberin, ve evxhiz, ama shkurt, shkurt, cilësoje pejgamberin, alejhi salatu e selam, kush a konë pejgamberi, alejhi salatu e selam, ka thonë, kane Kur'anen jemshi, alel ard, shkurt, a e doni shkurt, a konë Kur'an i cili ka ecë mbi tokë, jo, domethonë, Urdhrat edhe ndalesat e Kur'anit çka kanë ardhë dhe këtë urtësi çka ka ardhë në Kur'an, përnjëmend i ka zbatue në, në jetën e tina, alejhi salatu ue selam edhe kështu sahabët e tina në maksimum sa kanë pasë mundësi. Prej mësimeve që e kanë mësue në këtë periudhë, ka qenë se nuk ka mirësi as begati, e as diçka çka na e shijojna prej të mirave të Allahut xhelle ve ala, vetëm se burim i kësaj mirësi është Allahu xhelle ve ala. Burim i kësaj mirësie është Allahu tebareke ve teala. Pse pse kjo landë mësimore? Pse ky ajet me zbrit në Mekë? Njeriu kur e kupton se të mirat i ka pi dikujna, kan duhet me falënderue. Nëse na e, e kuptojmë se Allahu gjithçka na i ka dhënë. Allahu nuk na ka dhënë veç këtë lang. Jo. Kjo është ma e vogla. Kjo nuk a interesant ky langi çka e ka kriju Allahu xhelle ve ala, sa është interesant shija të cilën na ka kriju na me dallu se kjo a lang. Ka dallim mes të mirave dhe mes fuqisë çka e kena na në, në vetvetet tona me e shiju, si që qi kjo është shije tjetër për një, një langut tjetër. Apo, ngjyra që i dallojna, sendet që i dallojna, fuqia jonë cila na i ban m'i dallu sendet, është mrekulli ma e madhe se sa vetë këto sendet. Andaj Allahu i ka eduku sahabët e tijna në këtë formë. Andaj edhe ata i shikon se janë kon njerëzit ma të meçëm ftyrë tokës. Ma të meçëm ftyrë tokës, sepse ilmin e kanë marrë prej të dijshmit. Andaj ka thënë Allahu xhelle ve ala në ajet: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nuk e keni ndonjë nimet vetëm se prej Allahut. Dhe këtu thash, mos përkufizoni nimetin vetëm nimetin e jashtëm fizik i cili doket po edhe tek neve wa fi anfusikum afala tubsirun edhe në vetvetet e juve ka argument a nuk i shifni a çfarë argumenti ka vetvetet tona kjo gjuha i cili i dallon me miliona pije me miliona haje dhe e dallon kësaj prej asajna këta kush na ka krijue edhe lezetet çka na i shijojna dhe e dallojna lezetin prej lezetit Allahu na e ka mundsu me i krijue me i shijue Kjo është fuqia Allahu xhelle ve ala. Fama bikum min ni'matin fa min Allah. Çdo send çka neve e kena prej begati është prej Allahu xhelle ve ala. Syri i cili shikon mos me kon syri krejt begatitë bllokohen, apo? Andaj njënin prej selefit kur e kanë pyet një dietar, ka thon përkujtoma ni nimet të Allahut. Ka thon mshili sytë. Dhe nimeti ma i madh është syni. Ti me ta mshël synin nuk të shef mo bukuri syni jot. Ato bukuritë hala janë, po ti s'i shef. Kur që Allahu xhelle ve ala ka kriju neve në formën ma të mirë dhe me i shiju të mirat e Allahu xhelle ve ala, çka kërkohet prej neve? Falënderimi Allahu xhelle ve ala. Falënderimi ndaj Allahu tebareke ve teala. Prej mësimeve që ai i ka mësu në këtë periudhë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se Kurani vazhdimisht e përmend qiellin dhe tokën, sepse këto janë krijesat ma të mdhaja e na jena këtu mrena. Me meditu këto sende. Andaj Abu Darda ka thënë meditimi në krijimin e Allahut është ma i madh se sa namazi, sepse meditimi ta ta gdhen kokën, ta gdhen mendjen. Edhe mendja duhet m'u skalit dhe m'u përdor, nëse s'përdoret ajo ndryshket. Nëse nuk lodhet mendja ndryshket, sa ma shumë që lodhet dhe rraskapitet dhe lëviz, aq ma shumë bohet ma e fuqishme. Andaj, Allahu është ai i cili ka krijue qiejt, shtatë dhe tokën. Jetenezzelul emru bejnehunne. Urdhri i Allahut zbret mes tyre. Me urdhrin e Allahut, ky univers funksionon. Pse e ka bo këta? Li ta'lemu që ta dini ju, kush na krijesat, enne Allahe ala kulli shejin kadir. Allahu ka fuqi për çdo send. Çka domethonë për çdo send? Çka të shkon menja diçka çka është send? Allahu ka fuqi për ata. Subhanahu wa ta'ala. Andaj njeriu kur e din madhërien e Allahut xhelle ue ala, nuk mashtrohet para madhërive tjera, sepse edhe ajo madhërie e cila është në sytë e tonë, çka e shofna, është e marrtë prej madhëries së Allahut xhelle ue ala. Edhe sendet e mdhaja në dunja, ja u ka dhanë Allahu atë madhëri që e kanë. Andaj e tërë madhërija Njeriu me jetu me këtë send, me këtë dije, me dijen se Allahu është i dijshëm për çdo send, është lumturi absolute. Është lumturi absolute me ditë se Allahu i di çdo send. Andaj këta e kanë mësu sahabët e parë në periudhën kur ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim prej mësimeve që e ka mësu pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë periudhë të të davetit është se ja u ka mësu se njeriu Të gjitha veprat i regjistrohen. Nuk është lënë pa përgjegjësi. Nuk është jeton dhe vdes dhe mbaron çështja e tij. Ja. Po këto vepra regjistrohen. Dhe Allahu xhelle ue ala le çi i din, po edhe i ka shënu nëpërmjet melaçeve, që ditën e gjykimit me ta dhënë librin Iqra kitabek. Kafa bi nafsika al-yawma alayka alayhi Hasibe, mjafton ti për vetveten tane dëshmitar, lexoje librin. Na, a vepra jote qikjo? E jemi ashtë. Andaj ditën e gjykimit kurkush nuk i thot Allahu xhelle ue ala s'e kam bo. Shkaku se çi i thot. Çka thot? Kthem edhe një herë. Nuk i thot o Zot s'e kam bo unë, jo e kum bo, po a më mundson edhe një herë me kthy? Nësa njerëzit sot i mohojnë veprat e tyre. Andaj sahabët e parë janë eduku me këtë mësim të madh. Po çka thonë këta e shënon. Po jel fidh, çka e nxjerr? Çka të nxjerrësh? Uh, me nxjerr a e shënon. A me nxjerr a e shënon. Se për çata është caktue, prej anës Allahu xhelle ue ala. Ma jelfidhu min qaul, nuk e nxjerr një fjalë illa vetëm se ledejhi raqib. Afër i rri raqibi, kujdestari. Atid preciz s'i mungon atij kurgjo ti fol ai shkrun ti fol ai shkrun ti vepron ai shkrun e kur njeriu mështjellet dhe e vesh këtë qikëtë njohuri a ka mundësi me, me thonë diçka çka e hidhëron Allahun xhelle ue ala a mundet me ba ni hap çka e hidhëron Allahun xhelle ue ala s'ka mundësi sepse Allahu e merr në hisab e merr në llogari e llogaria është e ranë sepse Allahu xhelle ue ala ka thonë shedidul ikab e Allahu kur të morrë në dënim dhe në llogari është i ashpër tebareke ve teala kjo ka qenë prej landëve dhe mësimeve që i kanë marrë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fillimin e shpalljes dhe kjo ka qenë gjenerata e cila është plotësuar maksimum Ebu Bekri Omeri Suhejbi Bilali Aliju Klasë e lartë e sahabeve, të cilët e kanë kuptu islamin e Allahu xhelle ve ala, ashtu siç ka zbrit. Ashtu siç kanë zbrit. Dhe këta njerëz kanë qenë faktor kyç për islamin me ecë në, në dunja. Pastaj, mësimi tjetër ka qenë se Allahu tebareke ve teala na ka kriju për sprova. Kjo dunja nuk është dunjaja ku na duhet me jetue atë jetën e, e plotë. Allahu xhelle ve ala këtë dunja e ka bo sprovë patjetër me ngulit këtu në kokë sprovë jo jetë wa inna dar al akhirati la hiya al hayawan Allahu ka thënë në Kur'an se shtëpia jeta e ahiretit është jeta s'ka thënë e vërtet po jeta Sepse kjo as nuk llogaritet jetë te Allahu xhelle ve ala. Po qysh e ka qujt Allahu dunjanë lehuun wa laib, argëtim dhe loj. E jeta nuk është argëtim dhe loj. Atje është jeta e vërtet. Andaj, njeriu duhet me pas perceptim, botëkuptim tamam për këtë dunja. Çka është kjo dunja? Kjo dunja nuk është për me jetu, po është për mu sprovue. Andaj Allahu xhelle ve ala i ka msu sahabët qysh fillim, që ju o ju njërz jeni kriju për mu sprovu. E sprova çka është. A mundet me konë sprova në përputhje me dëshirën? Atëherë s'quhet sprovë. Atëherë nuk quhet sprovë. Në gjuhën arabe sprovës i thonë ibtila. Na s'kena ekzistu një herë, pastaj Allahu na ka nxjerrë në ekzistencë. Jeta e dyta është, pa, pastaj na e kena marrë. Për çka? Li jebluekum, me ju sprovu juve. S'ka thonë ju me jetue? Nuk ka thonë në dunja me jetue, po ka thonë li jebluekum. E kur qi qikjo ajeti li jebluekum, të shndërrohet me jetue dhe m'u knaqë, atëherë nuk funksionon njeri si duhet. Njeri funksionon nëse e kupton vendin e vet ku e ka. Po ia ndrroi vendin li jebluekum, li tetemetteu, që t'ju sprovoni e ai thot jo që të knaqeni, atëherë nuk është e duhur, dhe atëherë prishet, prishen dimensionet, prishet rruga e drejt, nuk funksionon si duhet, atëherë të mirat edhe lumturia, edhe knaqësia e vërtet, edhe asgjo nuk shijon. po vetëm turbullira dhe ngatresa. Andaj ka thënë Allahu xhallahu ala li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Cili prej juve di me punu vepra ma të mira? Vepra ma të mira. Andaj Allahu xhallahu ala në këtë dunja na ka zbrit me na sprovue dhe me na i nxjerr ato të mira që i kena mrena dhe me na me na shpërblye Allahu xhallahu ala në bazë të veprave tona. Andaj Allahu xhallahu ala e ka i ka tregu pejgamberit aleyhi salatu vesselam ai me na tregu neve ka thon aleyhi salatu vesselam inna allah la yanzuru ila suwarikum Allahu nuk shikon në fytyrat e juve na shpesh herë mashtrohemi se na menojna se Allahu na shikon në fytyrat tona po ai na ka kriju nuk nuk na kshir Allahu sa të bukur jena se bukurinë e kena të marrë prej Allahu xhalla wala ai na e ka dhuru wala ila ajsadikum as nuk ja kshir juve trupat sa të fortë jeni sa të bukur jeni në trup dhe sa mirë dokeni Nuk na shikon. Po njerëzit shikojnë kne pari. Kçirin sa i miri je sa i dokshëm je kështu me radhë. Walakin e Allahu ka than, e pejgamberi sa ka than walakin yanzur Allahu shikon në ila kulubikum, në zemrat e juve. Në zemrat e juve, burimi i dituries, burimi i veprës, nxitsi i veprës, wa ila a'malikum dhe në veprat e juve. Këtu shikon Allahu, a njerëzit shikojnë në ftyra dhe në në pamje. Andaj sahabët i kanë morr këto mësime qysh në fillim, qysh në në fillim. Dhe na duhet të m'u knaq me këta çka Allahu na ka kriju kështu. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë për kaderin, sa i përket kaderit, ka thonë fe men radiya falahu rida. Kush kënaqet me kaderin e ka kënaqësinë e Allahut. Fe men sakhita falahu sukht. E kush Kush hidhrohet me kan, me kaderin, me caktimin e Allahu xhallahu ala, falahu suht. Atij i takon hidhrimi, i çoi hidhrim i Allahu xhallahu ala. Pse? Sepse Allahu e ka caktu ti s'po t'knaq. E duhet me t'knaq nëse don me arrit kënaqësinë e Allahu xhalla xhallahu ala. Kjo ka qenë mësimi të cilën e kanë morrë sahabët se kjo jetë është bo për mu sprovue dhe jo për mu jetue. Pastaj prej mësimeve çka i kanë morrë ata Në këtë periudhë të thirrjes pejgamberike dhe thirrjes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë se Allahu xhalla wa ala e ndihmon çdo rob i cili mbrohet dhe strehohet te Allahu xhalla wa ala. Pse kanë zbrit këto ajete? Sahabët fillim kur kanë ardh dhe e kanë pranu Islamin, atmosfera që ka mbizotru n'ata ka qenë atmosferë e vrazhdë, Atmosferë e e errët. Allahu i ka cilësue kurejsh wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitab. Ata kurejsh prej tyre ka analfabeta s'din prej librit kurgjo. Sun merresh vesh me ata. Andaj ka thënë a'rid anil jahilin, largoju injorantave. Pse m'iu largu injorantave? Sepse su mirresh vesh me ta. Injoranti nuk ki mundësi mu mor vesh, se njeriu për mu mor vesh me dikan, mas pakti duhet ai me pas një lloj perceptimi, çka i ti fol dhe çka po të fol. Andaj Allahu ka thënë, ata s'morrin vesh. E Allahu xhalla wala e ka përshkruajt këtë gjendje të errët dhe i ka qetësu sahabët me me disa ajete. Njëna prej ajeteve i ka thënë se inna waliya Allahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Vërtet Allahu xhalla wa ala është ai i cili e ka zbrit librin. Allahu e ka zbrit librin, Kur'anin Allahu xhalla wa ala. Wa huwa yatawalla salihin. Edhe ai kujdeset për njerëzit e mirë. I ka qetsu sahabët. Ju jeni në një atmosferë të errët, në një atmosferë të vrashtë, nuk ju kuptojnë njerëzit. Misionin e Allahut nuk e kuptojnë, jetën e vërtetë nuk e kuptojnë, rringjallën nuk e kuptojnë, kiametin nuk e kuptojnë, llogarinë nuk e kuptojnë. I kuptojnë vetëm hajgaret dhe zbavitjet dhe argëtimet, kurrgjo tjetër dhe dija e tyre është qekaq, matanë nuk shofin. Allahu ka thonë, Wa huwa yatawalla salihin. Që tu mësonë se Allahu i ka në dorë njerëz e mirë. Kjo ka qenë mësimi të cilën e kanë marrë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej mësimeve tjera ka qenë se Allahu xhalla wa ala Nuk i ka kriju njerëzit për mu argëtue dhe për mu zbavit pa Allahu prej neve njerëzve, sikur që Allahu xhallahu na nuk jemi të vetmat krijesa t'Allahut. Na jena një prej krijesave të Allahut. Allahu ka shumë krijesa. Wala ya'lamu junud rabbika illa hu. Nuk e njeh ushtrinë e Allahut përveç Allahu. Krijesat e Allahut kurkush nuk i di veç Allahu xhallahu ala. Na jena një prej krijesave të dobta. Wa khuliqal insanu dha'ifen. Dhe njeriu ai krijum i dobët. Megjithë këtë dobësi ai ai shfaq krenari dhe fodullëk dhe mendjemadhësi. Allahu xhallahu ala i ka mësu sahabët e parë që ju o ju njerëz jeni kriju për një qëllim. Vetëm një qëllim. E realizoni, fitoni. Nuk e realizoni, dështoni dhe ky dështim ka pasoja të rënda. Edhe ajo është xhehenemi i Allahut xhallahu ala. Dënimi me me të cilin s'ka mundësi as koka me perceptu sa është i rëndë. Andaj Allahu xhallahu ala ka zbrit në këtë periudhë që belillah fa'bud vetëm Allahun adhuroje. Belillah a'bud vetëm Allahun adhuroje. Pse kështu ka zbrit kjo formë, këtë tekst kështu, këtë formë, sepse kanë pas qindra të adhuruar ata. Latin, Uzën, Menatën edhe shumë shumë të adhurum, simbole dhe shenja të, adh të adhurimit plot. E ka kon rron me, me, me çrrënjos njerin pi kit atyre adhurimeve dhe me ja drejtu vetëm Allahut xhelle ve ala. Andaj kanë zbit këto, këto mësime që njeriu ta formoje personalitetin cilin e don Allahu xhelle ve ala. Belillah, vetëm Allahun, fa'bud, adhuroje Allahun xhelle ve ala. Zemra jote, këto mesazhe dhe i kanë mësu si duhet dhe jau kanë përcjell njerëzve këto me këto mesazhet dhe pejgamberi alejhi salatu vesselam kur e ka pa se një sahabi i ka kuptue çështjet si duhet me argumente me fjalë t'Allahut xhelle ve ala çka i ka bo ka thonë si ai alamet an i cili s'i ka ditë e kështu me radhë. Kur e ka pa ndonjë sahabi, i cili ka mri një shkallë alamet t'lartë të dijes, e ka dërgue në popuj tjerë, që t'jau përcjelle mesazhin e Allahut tebareke ve teala, që mos ngurojnë me përcjell mesazhin e Allahut xhelle ve ala. Në kit këto mësime që kanë zbrit, pe shifni se kërkun s'po përmenet xheneti, edhe shpërblimi i Allahut xhelle ve ala. Kjo një urtësi tjetër që kanë përmend dijetarët se sahabët e parë, sahabët e parë dhe me këtë e përfundoj, sahabët e parë. Ajetet e para që i kanë mësue, s'ka qenë xheneti dhe të mirat e Allahut xhelle ve ala në ahiret. Pse? Që ata ta kuptojnë njëherë krijusin, fuqinë e krijusit, Allahu kush a, çka i takon Allahut, pastaj shpërblimet vijnë pa fund. Kur ti Allahu kënaqet me tije, shpërblimet vijnë pafund. Qish Allahu xhelle ve ala ju jep njerëzve këtu në dunja, ju jep edhe në ahiret. Ve ektheru tefdila, e atje ka edhe ma shumë nderime, ma shumë shkallë ka te Allahu tebareke ve teala. Andaj sahabët fillimisht e kanë mësu Allahun, kush është Allahu, me çka cilësohet Allahu, pastaj shpërblimin. Pastaj shpërblimin. Andaj Ibn Kajjim el-Xhevzije Ka thonë, Mesazhi kuranor sillet në tri boshte. Mesazhi kuranor, krejt Kurani çka fol, sillet në tri boshte. Tri mësime kryesore i ka. Mësimi i parë është me njoft njeriu Allahun. Çka i takon Allahut? Me njoft, krejt Kurani sillet n'qito qito mesele. E dyta është se në çfarë ligji funksionon universi. Sepse na jetojna qaty Dhe e treta është se kush është njeriu. Këto janë krejt boshti i Kur'anit sillen këto këto mesele. Kur njeriu e merr vesh kush është ai? Çfarë njeri është? Çfarë komponente ka? Pi çka ai përbëhet? Çka i duhet? Çka s'i duhet? E para. Ku a tu jetu? Në cilin univers a tu jetu? Në çfarë bote e rrethon? Dhe e treta, kush është krijuesi krejt kësajna? Allahu tebareke ve teala. Andaj kjo ka qenë formimi i personalitetit të parë tek pejgamberi, tek shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe këto mësime i ka marrë pejgamberi s.a. prej Allahut e janë përçuar deri tek sahabët, andaj edhe neve duhet m'u cilësue me këto cilësi që i kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe me këto cilësi është i kënaqur Allahu te bareke ve teala. Lusim Allahun xhalla wala, që Allahu te bareke ve teala te na mundsojë me kuptue fjalët e Allahut xhalla wala